yaxshi ko'rishlik Alloh uchun yaxshi ko'rishlik haqida Miqdom radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Idza habba rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Bir kishi bir birodarni yaxshi ko'rsa, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb xabardor qilib qo'ysin. Unga beparvo bo'lib qolishligi mumkin. Qalbni ishini birov bilmaydi. Unga beparvo bo'lishligi natijasida, masalan, men bir odamni Alloh uchun yaxshi ko'rsam, uni xabardor qilmasam, men bir tobim yo'q bo'lib kasal bo'lib yotsam, boshqa odam meni ko'rgani kelmasa xafa bo'lmasligi mumkin. Lekin uni men yaxshi ko'rganligimdan xafa bo'lishligi mumkin bir odam. Shuning uchun xabardor qilib qo'yishim kerakki, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb. Chunki unga nisbatan meni qalbim boshqacha bo'lgandan keyin, uning qalbi ham menga nisbatan boshqacharoq bo'lmoqligi kerak. agar u boshqalardan sodir bo'lgan xatoga xafa bo'lmasam ham u kishidan sodir bo'lgan xatoga xafa bo'lishim mumkin shuning uchun xabardor qilib qo'yishligi kerak